malakat aymanukum qo'l ostinglar deylarga yaxshilik qilinglar. Tepadagi kishilarga yaxshilik qilinglar deb buyurilishlikka hojati yo'q. Nima uchun? Tepadagi kishiga kishi qo'rqgandan ham yaxshilik qilaveradi. Lekin qo'l ostidagi kishilarga yaxshilik qilishlik bu insonning qalbidagi ulug'vorlikka, yaxshilikka dalolat qiladi. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ma akramahunna illa karimun va ma ahalahunna illa laimun dedilar. ayollarni ulug' odamlargina hurmat qila oladi qalbida ulug'vorlik bo'lgan va ularni xorlaydiganlar qalbida taskashlik bo'lgan lainlik bo'lgan odamlar xorlaydi nima uchun ayollar zaifa ularni hurmatlash zaif odamni hurmatlashi uchun qalbida insonning ulug'vorlik bo'lishi kerak ulug'vorlik bo'lmasa zaif odamni ko'rganda uni zulm qilib lazzatlanadigan tabiatda bo'ladi ana bu narsa bizni islomda qul ostidagi kishilarga yaxshilik qilinglar deb alloh taolo buyuryapti mana bu narsa qo'l ostidagi kishilar hammalari yaxshilik ko'rib yashashganlar islom olamini nazar tashlasangiz yaxshilik qilishlik qo'l ostidagi kishilarga yaxshilik qilishlik bilan to'ladir birov o'zini tengiga yaxshilik qilishlikni yo dadasiga yo boshqalarga yaxshilik qilishlikni ham zikr qilamiz lekin qo'l ostidagi zaiflarga yaxshilik qilishlik bu hammaga nasib bo'lmaydi faqat islom kishilargagina yaxshilik bo'ladi hatto payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu yaxshilik qilishlik ruhini shunchalik ashoblarni qalbiga jo qildilarki tamomiy xalifalar qo'l ostidagi kishilarga bir shaharni voliysi emas bir viloyatni voliysi emas yer kurrasidagi musulmonlarning voliylari qo'l ostidagi kishilarga yaxshilik qilishdilar umar abu bakr roziyallohu anhu birinchi xalifamizning xutbadagi xalifa bo'lib chiqqan so'zlari aytdilarki sizlarni ichinglarda zaif deb sanalgan odam meni oldimda juda quvvatli odam men eng qo'rqaman shu zaif odamlardan dedilar hatto unga haqqini olib berguncha dedilar haqqini olib berib men tinchiyman dedilar ungacha meni oldimda eng kuchli odamki qiyomatda u mana shu xalifa menga haqqimni olib bermagan deb deyishidan qo'rqaman dedilar ular kuchli jismonan moli davlati bo'lgan martabasi baland odamdan qo'rqmagan ular ular aytganlarki sizlarni ichinglarda kuchli bo'lgan odam meni oldimda zaifdir agar zolim bo'lsa undan haqqini olaman dedilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam ta'lim bergan zotlar shunday bo'lishdi umar